Ja. Hvorfor uh, vil vi egentlig starte en uh, eh, podkast om geocaching? <laughs> Ja, det er et godt spørsmål. Jeg veit ikke, Jonny. Eh, ideen kommer litt etter å ha hørt på en del podcaster. Da. Særlig da cache-relaterte podcaster som fins ute i verden. Podcasher, geosnippet osv. Det fins jo ganske mange. Det gjør det. Uh, men uh, ja, så er det jo en dansk en, og så er det jo en ny norsk en. Eh, Stemmer det. Den kommer akkurat ut nå. Ja. Og det er, det er, jo kjempebra. Det er jo morsomt å høre på. Veldig, veldig artig. Eh, Kasimaya gjør en god jobb det syns jeg. Helt enig. Mm. Han er ganske så flink. Mm. Og så er det, det er et relativt stort cashmiljø i Norge. Engasjementet er jo kjempestort. Definitivt. Og de som er engasjert, de er virkelig engasjert. Ja. Mange av disse her. Og ser en på de sosiale mediene, så er det ganske oppheta diskusjoner om eh, cash-relaterte ting. Definitivt, det er jo det. Så vi skal jo snakke litt om eh, alt fra A til Å her. Mm. Og eh, et av våre mål er vel egentlig også å få med de som hører på, at de også stiller seg rett og slett inn og ja, jeg er litt med der òg. Har ja. du noe eh, å, komme med, så er det bare å ta kontakt med oss. Da må dere ta kontakt. Og det er, elsker å få kontakt med deg. Ja. Det er så mye som skjer eh, rundt i de lokale cashelagene. Og jeg syns i hvert fall det er veldig spennende. Eh, dessuten er geocaching noe veldig mange ikke-cashere også har hørt om. Da. Jeg syns veldig mange kjenner en del cashere, eller de sjøl har vært med og casha tidligere. Så jeg syns grunnlaget for å starte opp en egen geocaching-podkast eh, dedikert ja, til caching, jeg tror det er en god idé. Ja, det er det definitivt. Mm. Og det er jo noe vi egentlig eh, En av de få tingene som vi ikke har hatt i Norge etter de to som kom nå, oss og så Kassimaya, ja. Kassimaya var det. Mm. Mm, som starta opp. Mm. Så nå kommer begge to eh, rett etter hverandre. En eh, skikkelig gavepakke til, <laughs> til cashere. Ja, <laughs> Nei da. Men uh, jeg har jo ganske liten erfaring med å lage en podkast òg, Jonny. Det må jeg innrømme. Det har vi, men vi, vi, skal prøve så godt vi kan. Og altså, så lenge det er interesse for, for det vi driver med, så, eh, så skal vi ta oss og fortsette. Ja. Så feedback det setter vi veldig høyt og sier tusen takk for alt det vi kan få. Ja, Vi er så å si avhengig av eh, tilbakemeldinger. Det. Det er vi. Og uh, dere kan jo finne oss på, uh, på Facebook om dere ønsker det, eller etter oss etter mm. Geopod Norge. Og vi prøver å få i gang litt forskjellig der inne. F.eks. en del spørsmål og sånn. Og ja, få litt engasjement der inne. Mm. Det er jo litt Der kan også se når det kommer ut nye, nye episoder. Ja, ja. Det vil vi legge ut eh, fortløpende. Eh, det er jo litt skummelt å lage noe sånn og publisere det slik over nettet. Men eh, både jeg og du, Jonny, syns jo dette er moro å holde på med, da. Dette er bare moro, ja. Mm. rett og slett. Og jeg tror vi hadde angra om jeg ikke hadde gjort dette. Det hadde vi nok gjort. Vi liker jo også å ta noen utfordringer her og der. Mm. Ja. ja. Jeg har jo høydeskrekk, så jeg kjenner i hvert fall godt til det. Så jeg meg i hvert fall. Så. <laughs> Ja, men du er jo kommet deg, da. Ja, jeg må vel komme opp i et t 5 snart. <laughs> ja. Men uh, jeg, har ikke, jeg, har ikke, prøvd ennå. Jeg, prøv, jeg, skal, jeg, jeg, skal prøve så raskt jeg har et t 5 3 og noe. <laughs> ja, men jeg syns definitivt du er på rett vei. Det er jo på rett vei. Ja, ja. <laughs> det, det, er ikke sikkert jeg klarer det, men jeg føler det viktigste er at en prøver. ja. ja, det er det. Det er det. Så eh, sånn sum summarum, så etter litt idémyldring og testing, så er vi i gang da, Jonny. Det er vi. De kan, og eh, det er jo bare kjempegøy. Ja, de kan høre altså på den første episoden av Geo på Norge. Og jeg er jo litt letta over å endelig være i gang. Det er vi. Og så er vi veldig vi... spente på fortsettelsen, da. Mm. Og nå har vi fått introdusert oss sjøl litt og snakka litt om uh, hva Geopod eh, Norge skal stå om. Så nå tenkte vi skulle prøve å få inn en del av innslagene som vi har med oss. Mm. Så det er bare å følge med videre. Det er det. Det er... Uh Eh, er det, er det noe dere lyttere vil høre om eller på? Og ideer og ja, kom med det. Helt enig. Men jeg ønsker jo at dette skal være en podkast eh, som tar litt tempen på geocaching i Norge. Eh, og ønsker å gi dere som lytter på følelsen av å være litt ute i felten og cashe når dere kan høre på oss, eller ja, de kan føle de kan være litt med oss, da. Men jeg ønsker i hvert fall å ha med lytterne. For det, for det gjelder egentlig rett og slett alt mulig. Ja. Eh, alt, alt som har med geocaching å gjøre. Mm. Det er bare å sende inn eh, filmer ja, et eller annet. Hvis du har et eller annet som du har kommet med, så, så er det bare å komme med det. Mm. Har vi nevnt eh, eh. eh, mailadressa vår? Det har vi ikke gjort geopodnorge geopod. gmail.com. Mm. Stemmer det. Mm. Geopodnorge at gmail.com. Skal vi bare kutte der? Ja, vi gjør det. Eh, jeg tror vi må kutte litt eh, Jeg bare kutter nå.